بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ثم أما بعد inshaalloh bugun jin oshiq uchun qilinadigan muolajamizni birinchi qismini boshlaymiz garchi biz bu muolajani jin oshiqqa deb atagan bo'lsakda aslida bu muolaja shunday muolajaki kasalni hamma turiga sehrni hamma turiga insonni ichidagi jinni barcha turiga qilinadigan asosiy muolaja siz qaysi kasal bilan kasallanmang ichingizga jin qaysi yo'l bilan kirmasin sizda qaysi sehrni turi bo'lmasin magaram shu muolajani qilishligingiz so'ngra boshqa muolajalarni bunga tobe qilishligingiz kerak bo'ladi shuning uchun azizlar hozirgi aytilayotgan so'zlarni muolajalarni taammul qilib eshitib so'ngra unga amal qilishligingizni tavsiya qilaman albatta kasallikni bergan alloh subhanahu va taolo shifoni ham berguvchi zot udir ho'p birinchi marhala ya'ni shifoning birinchi marhalasi bu marhala shunday marhalaki rozi bo'lishlik marhalasi ya'ni alloh subhanahu va taolo sizga bu kasalni bo'lishligini iroda qildimi bu malonni ichingizga kirishlikni iroda qildimi demak alloh subhanahu va taolo buni xohlabdi alloh subhanava taoloning taqdiri va izni bilan bo'ldi alloh xohlasa xohlagan paytida ichingizdan chiqarib yuborishligi mumkin lekin biz bilgan yoki bilmagan sabab yoki hikmatga ko'ra ichingizda haliyam turibdi hali hamon siz bu kasallik bilan qiynalyapsiz demak siz alloh subhanava taoloni sizga bergan qismatidan rozi bo'ling siz hozir muolaja desam yoki ko'kat yoki ba'zi bir narsalarni kutgan bo'lishingiz mumkin lekin bilingki siz hozirgi marhalalarni hozir aytiladigan muolajalarni marhalalardan o'tmaydigan bo'lsangiz siz xotirjam bo'lingki sizga shifo kelishligi juda ham qiyin demak birinchi marhalasi alloh subhanava taoloni taqdiridan sizga bergan bu musibatdan rozi bo'lishlik bu musibatni alloh subhanahu va taolo sizni yaxshi ko'rganligidan berishligi mumkin chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki azomun nasi balaan anbiya fal eng buyuk musibat keladigan zotlar ular payg'ambarlar so'ngra ularga eng o'xshashlari va eng o'xshashlari deganlar boshqa hadisda kishi diniga qarab musibatlanadi deydi ya'ni insonni ichidagi iymoni qancha mustahkam bo'lsa qancha ziyoda bo'lsa unga keladigan musibatlar ham ziyoda bo'ladi nimaga chunki u payg'ambarlarga yaqinlashib ketyapti nimaga alloh va taolo payg'ambarlarga va ularga o'xshagan insonlarga musibatlarni ko'p berdi chunki ularni yaxshi ko'rganligidan bu dunyoda musibatlarni berib oxiratdagi darajalarni ko'tarishlik uchun inson o'ylamaslik kerak demak men doim namoz o'qisam zikrlarni qilsam qur'on o'qisam hamma ibodatlarni qilsam gunohlarni qilmasam demak menga musibatlar kelarkanda deb o'ylamaslik kerak alloh taolo la yukallifullohu nafsan illa vusaha alloh taolo bir nafsga uni ko'taradigan narsanigina yuklaydi deydi alloh subhanava taolo sizga bir musibatni berdimi bilingki demak sizni nafsingiz sizni iymoningiz buni ko'tararkan shuning uchun berdi ho'p demak alloh subhanava taolo sizni yaxshi ko'rganligi uchun sizga bu musibatni bergan bo'lishligi mumkin ikkinchisi bu ham albatta yaxshi ko'rishlikdan sizni gunohlaringizni bu dunyoda shu arzimagan dunyodagi musibatlar bilan musibatlantirib gunohingizni kechirishlikni xohlagan bo'lishligi mumkin uchinchisi siz kimgadir zulm qilib qo'ygan bo'lishingiz mumkin u zulm qilgan insoningiz sizga duoibat qilgan bo'lsa alloh subhanava taolo sizni shu yo'l bilan jazolagan bo'lishligi mumkin to'rtinchisi siz o'zingiz sehrga borgandirsiz shu sehr o'zingizga qaytib kelgandir ko'pchilik insonlar sehrgarlarga folbinlarga boradigan insonlar shu narsani bilishmaydi vaqtlar o'tib bu sehr o'ziga qaytib kelishligini bilmaydi yoki bu folbinga borsa demak u inson dindan chiqib ketadi kofir bo'ladi kofir bo'lganidan keyin unga jin kirishlik hamma yo'llari ochilib ketadi xohlagan o'rnidan kiradi va xohlagan ishini qiladi bizga yozadigan insonlar ko'pchiligi aytishadiki oldin men sehrgarga borgan edim folbinga borgan edim uni kufrligini bilmasdim deb aytishadi beshinchi sabab bu jinni kirishligiga o'ziz sababchi bo'lib qolgan bo'lishingiz mumkin alloh subhanahu va taoloni zikridan uzoq yoki ko'p nopok yurib qo'ygan bo'lishingiz mumkin xullas biz bilmagan hikmatlar sabablar juda ham ko'p demak siz qaysi holatda bo'lmasin alloh subhanava taolo bergan qismatga rozi bo'ling u zotga kufr keltirib qo'yishlikdan ogoh bo'ling robbim nimaga buni berding meni nima gunohim bor edi men nima qilgan edim mendan ko'ra yomonlar ham bor ediku nimaga ularga bermasdan menga berding deganga o'xshagan kufr kalimalarni ishlatib qo'ymang balki alloh taolo sizga bergan qismatidan rozi bo'ling bu birinchi marhalasi ikkinchi marhalasi bu kasallikni alloh subhanahu va taolo sizga berdimi shifoni berguvchi zot ham udir siz tamomiy olloh subhanahu va taologa bog'laning u zotga taslim bo'ling hamma ishingizni alloh subhanahu va taologa topshiring u zotga tavakkul qiling boshqa sabablarga suyanib qolmang yoki domlalarga suyanib qolmang shifoni kimlardandir yoki nimalardandir kutib qolmang balki faqatgina alloh subhanahu va taolodan kuting va alloh subhanahu va taologagina suyaning isroiliyot xabarlarda keladiki albatta bu rivoyatni sanatsiz va zaif rivoyat lekin zarbul masal olishlik uchun ishlatishlik joiz kunlardan bir kuni muso alayhissalotu vassalam alloh subhanava taologa qorni og'riganidan shikoyat qilar ekan alloh taologa duo qilar ekan ya'ni robbim qornim og'riyapti shifo bergin shunda alloh va taolo bir yaylovga borib bir ko'katli joyga borib bir muayyan ko'katdan yeyishlikni buyurarkan va alloh va taolo aytgandek borib shu ko'katni yerkan shifo topadi ekan va yana kunlar o'tib yana og'rib qolibdi ya'ni u zot to'g'ri shu ko'katni oldiga borib ko'katni yebdi kasali ziyoda bo'lib ketibdi shunda alloh subhanava taologa aytibdiki ey olloh birinchi marta yeganimda yaxshi bo'ldim ikkinchi marta yedim ziyoda bo'lib ketdi deganda alloh subhanava taolo aytgan ekanki birinchi marotaba meni oldimdan sen bu ko'katni oldiga borgan eding shuning uchun sen shifo topgan eding lekin ikkinchi marotaba sen o'zingni oldingdan bu ko'katni oldiga bording shuning uchun kasaling ziyoda bo'ldi أما علمت أن الدنيا كلها سم قاتل وترياقها اسمي bilmadingmi ey muso bu dunyoning barchasi o'ldiruvchi qatl qiluvchi zahar va uni shifosi esa meni ismim ekanligini bilmadingmi ya'ni inson qaysi kasal bilan kasallanmas ekan uni muolajasini qilishlikdan oldin alloh subhanahu va taologa suyanishlik kerak shifoni alloh subhanahu va taolodan so'rashlik kerak gripp bo'lsang antigrippin ich boshing og'risa sitramon ich deb bizda odatiy holga aylanib qolgan xuddiki shu holatimiz shunday ekandek agarda gripp bo'lsang shifoni antigrippingdan so'ra agarda boshing og'risa shifoni sitramondan so'ra deyotgandek yo'q azizlar qaysi kasal bilan kasallanmaylik shifoni faqatgina alloh subhanahu va taolodan so'rashlik kerak albatta sababini qilishlik kerak lekin shifoni alloh subhanahu va taolodan so'ragan holat demak sizni ichingizda bu jin haliyam yashab kelyaptimi demak siz shifoni domlalardan roqiylardan ko'kat o'lanlardan yog'lardan yoki boshqa narsalardan istab qolmang balki shifoni faqatgina alloh subhanahu va taolodan so'rang va ishingizni shu mushkulotingizni alloh subhanahu va taologa topshiring so'ngra boshqa ishlarni qiling hattoki qur'onni o'qishlikda ham hattoki zikrlarni qilishlikda ham robbim shifo bergin deb va shu niyatda o'qing ko'p kasallar o'ylaydiki shu bir roqiyga borsam yoki bir domlaga borsam meni ruqiya qilib qo'ysa men yaxshi bo'lib qolaman yo'q azizlar har bir inson o'zini o'zi ruqiya qilishligi butun insonlar jamlanib ruqiya qilishligidan ko'ra yaxshiroq biz darsimizni boshidan aytamiz roqiylar faqatgina yo'l ko'rsatib berib turishligi uchungina bo'lishlik kerak asosiy ruqyani inson o'zi qilishlik kerak kasal o'zi qilishlik kerak demak ikkinchi marhalasi shifoni faqatgina alloh subhanahu va taolodan kuting va barcha mushkulotingizni alloh subhanahu va taologa topshiring muolajani uchinchi marhalasi siz shu kasal bilan kasallanar ekansiz demak alloh subhanahu va taologa duo qiling kechayu kunduz namozlaringizdan keyin duo ijobat bo'ladigan paytlarda alloh subhanahu va taolodan duo qilib so'rang alloh subhanahu va taolo aytadiki va idza sa'alaka ibadiya anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a" agarda bandalarim men haqimda so'rasalar men ularga yaqinman ujibu ida daani duo qiluvchini agarda duo qilsa men uni duosini ijobat qilaman shart nima duo qilishlik alloh subhanahu va taolodan so'rang sizni kim man qilyapti siz kechasi turib alloh subhanahu va taologa yalinishligingizdan sizni nima man qilyapti turing ikki rakat bo'lsa ham namoz o'qing bu jasadingizdagi eng buyuk a'zoyingiz bo'lgan peshanangizni yerga olloh va taolo uchun qo'yib alloh subhanahu va taolodan so'rang sizni nima man qilyapti shu va shunday so'rangki xuddiki yosh bola otasidan so'ragandek va undan ham ko'ra ziyodaroq qilib so'rang arab tilida buni ilhah deyiladi ya'ni bu alloh subhanahu va taolodan bermagunga qadar so'raydi charchamaydi bola otasiga biror bir narsani oldirishlik uchun etagiga yopishib olib yig'laydi yig'layveradi yig'lashdan charchamaydi ikki soat bo'lsa ikki soat bir kun bo'lsa bir kun yig'laydi otasi yoki onasi shu xohlagan narsasini olib bermagunga qadar demak biz ham alloh subhanahu va taologa shunday bo'lishlik kerak ya'ni inson alloh subhanahu va taolodan so'rashlik kerak bir marta so'radim bermadi bu mo'min insonni ishi emas payg'ambarlarni duolarini alloh subhanava taolo bir necha yillardan keyin ijobat qilgan o'zi bilgan hikmatga ko'ra bu degani duo qilsa uzoqda ijobat bo'ladi emas balki alloh subhanava taolo o'zi hikmati bilan ijobat qiladi lekin biz duodan to'xtamasligimiz kerak sizni nima man qilyapti sizni kechalari turib alloh subhanava taologa peshanangizni sajdaga qo'yib duo qilishingizdan nima man qilyapti va duo qilganda ham shunday duo qilingki alloh subhanava taolo yaxshi ko'radigan kalimalarni eng buyuk buyuk kalimalarni ishlatib va alloh subhanava taoloni asmoi sifatlarini vasila qilgan holatda va qilgan yaxshi amallaringizni vasila qilgan holatda so'rang robbim sen barcha narsani yaratgan zotsan dunyo va osmonni jannatu jahannamni balki barcha narsani yaratgansan sen sen qodirsan shifo berguvchi zot faqatgina sensan o'zing qur'oni karimda innama amruhu iza aroda shay'an ay yaqula lahu kun fayakun demaganmiding ya'ni olloh agar bir narsani qilishlikni iroda qilsa uni ishi faqatgina bo'l deyishlik albatta bo'ladi demaganmiding robbim ichimdagi mana bu malonni chiqarishlikka sen qodirsan lekin o'zing bilgan hikmatga ko'ra buni ushlab turibsan sen meni robbim bo'lganingdek buni ham robbisan sen barcha narsalardan va barcha zotlardan buyuksan robbim robbim menga shifo ber mana bu malonni ichimdan chiqargin chiqarganda ham shunday chiqarginki ichimdan yongan holatda azoblagan holatda chiqargin qaytib bu gunoh amalini bu zulmini boshqa insonlarga qilolmasin robbim sen menga duo qil degansan shuning uchun duo qilyapman o'zing aytgansan ujibu da'an duo qiluvchini agarda duo qilsa duosini ijobat qilaman degansan mana robbim men senga ibodat qilyapman robbim sen kechasi birinchi osmonga tushasan yer osmoniga tushasan aytasanki duo qiluvchilar bormi ijobat qilasan degansan robbim ha mana men kechalari turdim boshimni sajdaga qo'yib sendan so'rayapman robbim meni duolarimni ijobat qilgin menga shifo bergin mana bu malonni va bu sehrni ichimdan chiqargin robbim deb alloh subhanahu va taolodan ko'p so'rang va yana qilgan yaxshi amallaringiz hayotingizda qanday yaxshi amalni faqatgina ollohni yuzini eslab qilgansiz garchi u kichkina amal bo'lsa ham lekin shu ishingizda na riyo va na suma va na ujub biror bir narsa aralashmagan faqatgina olloh subhanahu va taoloni rozichiligi uchun qilgansiz shu amalingizni eslangda va alloh subhanahu va taologa shuni ro'kach qilib shuni vasila qilib so'rang robbim agarda shu amalim seni yuzing uchun bo'lgan bo'lsa menga shifo bergin va yana duo qilishlikda birodarlaringizdan ham so'rang xosatan yosh bolalarga duo qildiring kichkina bolakaylarga chunki ularni gunohi yo'q o'tirgizib o'zingiz duo qiling orqangizdan qaytarsin amin deb tursin yoki unga o'rgating u duo qilsin lekin ogoh bo'ling qabrlarga borib duo qilishlik ogoh bo'ling avliyo deb bilingan insonlar garchi ular avliyodir yoki avliyo emasdir nima bo'lganda ham siz bunday qilishlikdan ogoh bo'ling o'lgan insonlarni vasila qilishlikdan ogoh bo'ling bu ikkinchi marhalasi uchinchi marhala siz qanday gunohlarni qilib kelayotgan bo'lsangiz shu gunohlardan to'xtang musiqa eshityapsizmi ayol kishi bo'lsangiz hijob o'ramayapsizmi namoz o'qimayapsizmi yoki sigaret chekyapsizmi aroq ichib qo'yyapsizmi zino qilib qo'yyapsizmi yoki faxsh filmlarni ko'rib qo'yyapsizmi yoki zulm qilyapsizmi farzandlaringizga ayolingizga o'zingizni qo'l ostidagi insonlarga zulm qilyapsizmi qanday yomon amal qilyapsiz qanday gunoh ish qilyapsiz yoki ota onangizga oq bo'lganmisiz ularni rozi qilmadingizmi ular sizdan norozimi demak qanday gunohlarni qilayotgan bo'lsangiz shu gunohingizdan tiyiling xosatan ayollar agarda o'zlarini avratlarini berkitmas ekan ularni shifo topishligi qiyin bo'ladi nima uchun deysizmi chunki ichingizdagi jin nima bilan kuchli bo'ladi ichingizdagi jin siz gunohlarni qilishligingiz bilan avratlarni ochib yurishligingiz bilan ular kuch oladi shu bilan birga sizni duolaringiz alloh subhanahu va taologa ko'tarilishligi qiyin bo'ladi to'siqlar ko'payib ketadi shuning uchun qanday gunohingiz bo'lsa qanday gunoh qilayotgan bo'lsangiz gunohlardan tiyiling albatta inson gunoh qiluvchi lekin imkon qadar tiyiling to'rtinchi marhala bu ham uchinchisiga tobe uyingizda bo'layotgan noshar'iy narsalarni olib chiqib tashlang suratlar musiqalar alloh subhanava taolo qaytargan hayvonlar it cho'chqaga o'xshagan yoki uyingizda tugunchalar bo'lsa yoki darvozangizga tikonlarni taqalarni osib qo'ygan bo'lsangiz irim sirim qilib qalampir munchoqlarni osib qo'ygan bo'lsangiz qo'lingizga bo'yningizga yoki kiyimlaringizga irim qilib biror bir narsalarni tikib olgan bo'lsangiz shu narsalarni uyingizdan olib chiqib tashlang hammasini yo'qoting osilib qo'yilgan suratlar va hokazo beshinchi marhala ko'p ibodat qilishlikka harakat qiling ko'p solih amal qilishlikka harakat qiling va solih amal qilishlikdan eng buyuklari alloh subhanava taoloni yakkalashlik alloh subhanava taoloni yakkalashlikni o'rganishlik u zotni ismi sifatlarini o'rganishlik alloh subhanahu va taoloni ismi sifatlarini eshitib uni ta'lim olishlik va uni hayotida tadbiq qilishlik alloh subhanahu va taoloni tanishlik undan keyin ota onani rozi qilishlik ota onani duosini olishlik va yana qo'l ostidagilarga zulm qilmaslik va ularga yaxshilik qilishlik va yana eng katta ibodatlardan yetimni boshini silashlik siz qanday yetimni bilasiz otasi vafot topgan shu yetimga yaxshilik qiling boshini siling sadaqalar bering va yana yaxshi amallardan eng buyuklari albatta iymon tavhiddan keyingi eng buyuk amal namoz namozlarni o'z vaqtida o'qing sunnatlari bilan va yana nafl ibodatlarni nafl namozlarni ko'paytiring nafl ro'zalarni va sadaqa qilishlik xullas qanday yaxshi ibodatlar bo'lmasin imkon qadar qilish bu kasalingiz o'tib ketguncha shifo topib ketgunizcha emas doimiy qilishlikni niyat qilgan bo'lsangiz ham alloh subhanahu va taoloni yuzini qasd qiling alloh subhanahu va taoloni roziligini qasd qiling kasalingizdan shifo topib ketishlik uchun emas balki alloh subhanahu va taolo buyurganligi uchun qiling alloh subhanahu va taolo shu narsadan rozi bo'lganligi uchun qiling va alloh subhanahu va taolo shu qaytargan narsalardan qaytarganligi uchun qayting birinchi niyati shu bo'lsin keyin boshqa niyatlarni qilsa bo'ladi garchi yagona shu niyat bo'lishligi eng afzal bo'lsada biz ko'p darslarimizda aytyapmizki boy bo'lishlik uchun istig'for aytsa farzand ko'rishlik uchun istig'for aytsa bunga o'xshagan narsalarni qilishlik alloh subhanava taolo qabul qilmaydigan amallar alloh subhanava taolo aytganidek insonlardan shunday deydigan insonlar borki robbim bizlarga bu dunyoda bergin oxiratda ularga biror bir nasiba yo'qdir va fil axirati hasana va qina azaban nar va insonlardan yana shunday insonlar borki ular aytadiki robbim bizlarga bu dunyoda ham yaxshilikni bergin oxiratda ham yaxshilik bergin va qina azaban nar va jahannam azobidan bizlarga panoh bergin ulaika lahum nasibun mimma kasabu vallohu sariul hisab kasb qilgan narsalardan ular uchun nasib bordir vallohu sariul hisab alloh tez hisob kitob qiluvchi zotdir demak siz ibodatingizni alloh subhanahu va taoloni yuzi uchungina qiling ixlosdan boshqa narsa bo'lmasin agarchi bo'lsa ham ikkinchi darajali narsa bo'lsin ixlosni ham va dunyoviy narsani iroda qilishlikni ham ikkalasi tengma teng bo'lsa ham amal habada bo'ladi amal qabul qilinmaydi bu ulamolarni so'zlari shuning uchun birinchi ixlos bo'lsin va doimiy ixlos bo'lsin muolajaning beshinchi marhalasi zikrlarni ko'paytirishlik zikrlardan shu shaytonlarga to'siq bo'ladigan shaytonlardan qo'rg'on bo'ladigan zikrlarni ko'paytirishlik ulardan asosiysi ertalab va kechki zikrlar xossatan la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah lahul mulk va lahul hamd va huva ala kulli shayin qodir zikrini ertalabda yuz marta aytishlik imkon qadar demak ertalab va kechki zikrlarni qilishlik va zikrlarni qilishlikda ham namozlarni o'z vaqtida o'qib va namozdan keyingina zikrni qilishlik agar ertalabki zikrlar bo'ladigan bo'lsa bomdod namozini o'qib bilan qilishlik kechqurungi zikrlarni esa asr namozini o'qib bilan qilishlik agarda endi kech qolib qoladigan bo'lsa esidan chiqib qoladigan bo'lsa yoki boshqa narsalar bilan mashg'ul bo'lib qoladigan bo'lsa ertalabki zikrlarni peshingacha kechki zikrlarni esa xuftongacha qilib olsa ham bo'ladi demak ertalab va kechki zikrlarni va namozdan keyingi zikrlarni namozdan keyingi zikrlar subhanalloh alhamdulillah allohu akbarni o'ttiz uch martadan aytib yuzinchisiga la ilaha illalloh vahdahu la sharikalah lahul mulk va lahul hamdu va huva ala kulli shayin qodir o'qiladi keyin undan keyin oyatal kursi so'ngra ixlos falaq nas suralarini bomdod va shom namozida uch marotabadan peshin asr xufton namozida esa bir marotabadan o'qiladi endi bularni tartib bilan qilishlik vojib degani emas birinchi oyatal kursini keyin ixlos falaq nasni keyin subhanalloh alhamdulillah allohu akbarni ham o'qisa bo'ladi muhimi imkon qadar shularni o'qishlik kerak demak ertalab va kechki zikrlar namozdan keyingi zikrlar va yotishdan oldingi va turgandan keyingi zikrlar yotishdan oldingi zikrlar zikrlari ko'p lekin asosiy oyatul kursi ixlos falaq nasni o'qishlik kerak undan keyingi zikrlarni ham imkon qadar qilishlik kerak xosatan mulk surasini o'qib yotishlik kerak va amanar rasuluni baqara surasini oxirgi ikki oyatini agarda imkoningiz bo'lsa hammasini qilishga harakat qiling agarda imkoningiz bo'lmasa masalan bir kuni mulk surasini o'qisangiz boshqa kuni sajda surasini va hokazo lekin imkon qadar to'la qilishlikka harakat qiling va shu bilan birga malollanib qolishlikdan ham ehtiyot bo'ling ya'ni malollanib qolishlikni sezayotgan bo'lsangiz sal kamaytirishligingiz yengillashtirishligingiz mumkin muhimi zikrlar qolmasin va yana shaytonlarga to'siq bo'ladigan zikrlardan hojatxonaga kirish va chiqishdagi zikrlar kirishda chap oyoq bilan bismillah allohimma inni auzu bika minal xubusi val xabais deb kiriladi hojatxonaga kirishdan oldin aytiladi o'ng oyoq bilan g'ufronak deb chiqiladi hamomga ham xuddi shu zikr va yana kiyimlarni yechayotgan paytda bismillah deb yechishlik demak kiyim yechayotgandagi va kiyim kiyayotgandagi zikrlarni qilishlik va manzildan chiqishdagi va manzilga kelishdagi zikrlarni qilishlik xossatan eshikni yopayotganda bismillah deb yopishlik hojatxona hammomni eshiklari bo'lsin darvozani eshiklari bo'lsin bismillah deb yopishlik va uyga kirgan paytda ham sunnatda vorid bo'lgan zikrlarni aytishlik chiqayotganda bismillahi tavakkaltu alalloh va la havla va la quvvata illa billah allohumma inni a'udhu bika min an adilla أو أضل أو azilla أو uzal أو azlima أو uzlam أو ajhala أو yujhala alay bu duoni aytiladi manzildan chiqqanda kirganda esa bismillahi valajna va bismillahi xorojna va alallohi robbina tavakkalna deb uy ahliga salom beradi assalomu alaykum deb salom berib kiradi va eshikni bekitayotganda bismillahni aytib bekitishlikni unutmang chunki hadisda kelganidek agarda bismillahni aytib berkitmasa shayton bugun tong ottiradigan joy topdinglar der ekan sheriklariga va yana shaytondan himoya bo'ladigan zikrlardan biror bir narsa yeyishlikda yoki ichishlikda bismillah deb boshlashlik hadisni davomida kelgandek va yana kim yeyishlikdan oldin bismillahni aytmasa shayton aytarkanki tumul mabit va tumul asha ya'ni tong ottirgani joy topdinglar va mana kechki ovqat ham topdinglar deb aytarkan ya'ni sizni yegan ovqatingizga shayton sherik bo'ladi demak shu zikrlarni ham qilishlik va agarda uylangan bo'lsangiz jinsiy muomaladan oldingi zikrni qilishlik بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا bu aytilgan zikrlarni hammasi musulmonning qo'rg'oni kitobida bor inshaalloh bu kitobni videoni ostiga qo'yib qo'yamiz yoki kanalimizda ham gruppalarimizda ham bu kitobni tarqatganmiz internetdan izlasa ham albatta bu kitob chiqadi inshaalloh demak hozirgi aytilgan zikrlarni hammasi shaytonlardan himoya bo'ladigan shaytonlardan qo'rg'on bo'ladigan zikrlar shu zikrlarni doimiy qiling imkon qadar hammasini qilishlikka harakat qiling demak beshinchi marhalasi shu oltinchi marhalasi qur'on va sunnat bilan o'zingizni ruqya qiling qaysi suralar ruqya oyatlari qaysi oyatlar ko'pchilik so'raydi eng buyuk ruqya oyatlari buni biz kanalimizga ham tashladik ular fotiha surasi oyatal kursiy ya'ni allohu la ilaha illahul hayyul qayyum baqara surasini oxirgi ikki oyati ya'ni amana rasulu va ixlos falaq nas suralari oltita sura bu suralarni hamma namozxon bilsa kerak illo shu amana rasulini ko'pchiligi bilmaydi bu suralarni hammasini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zining muborak hadislarida ruqiya ekanligini va shaytonlardan himoya ekanligini aytganlar masalan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam falaq va nas suralari haqida aytganlarki ma taavvaza mutaavvizun bimislihima panoh so'raguvchi shu ikkala sura mislichalik panoh so'rolmaydi deganlar ya'ni bu degani ruhiya qilishlikda va shaytonlardan jinlardan panoh so'rashlikda eng kuchli zikr oyat bu falaq va nas suralari inshaalloh vaqti kelganda shu falaq va nas suralarini ham keng tafsirini chiqaramiz inshaalloh demak falaq va nas suralari va hadisda ham keladiki bilamizki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham sehrlanganlar yahudiylar rasululloh sollallohu alayhi vasallamga sehr qilganlar albatta sehrlari jin ichiga kira olmagan lekin tashqaridan turib rasululloh sollallohu alayhi vasallam azoblanganlar shunda alloh subhanava taolodan panoh so'raganlar ekan juda ko'p duolarni qilgan ekanlar alloh subhanava taolo shu rasululloh sollallohu alayhi vasallamni duolari sababli shu sehrlarga muolaja qilib falaq va nas suralarini tushirganida qilayotgan hamma duolarini tashlab shu falaq va nas suralariga o'tgan ekanlar ya'ni faqatgina falaq va nas suralarini o'qigan ekanlar bu sahih hadisda keladi ikkinchisi ixlos surasi ixlos surasida buyuk buyuk oyatlar bor qul huvallohu ahad ayting olloh u yagonadir allohu somad u somaddir buni ma'nosi inson qanday holatda bo'lmasin u faqatgina ollohga qaytguvchidir nafaqat inson hamma bashariyatni marjii alloh subhanava taolodir kasal bo'lsak ham alloh va taologa qaytamiz xursand bo'lsak ham alloh va taologa musibatlansak ham alloh va taologa butun bashariyat butun maxluqotlar hammasi alloh va taologa muhtoj va alloh va taologa qaytadi degan ma'noni bildiradi allohu somad lam yalid tug'magan va lam yulad tug'ilmagan va unga hech kim teng bo'lmagan yoki oyatal kursi haqida ko'p hadislar bor ulardan biri uzun hadisda darsimizda aytganmiz buni shu mahalli shohidini aytsak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam abu hurayra roziyallohu anhuni baytul molga qo'riqchi qilib qo'yib qo'yadilar shunda shayton odam suratida uch kun keladi uchalasi ham u sahoba roziyallohu anhu ushlab oladi la ila rasulilloh rasululloh sollallohu alayhi vasallamga seni olib boraman deganda yalinadi qo'yib yuboradi bu har kuni kelgan paytda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sizni asiringiz nima qildi ey abu hurayra deganida yo rasululloh shunday shunday qildi desa aytganlarki yolg'on aytibdi yana keladi degan xullas shu holat uch kun takrorlangan uchinchi kuni endi bugun seni kechirmayman rasulullohni oldiga olib boraman deganda senga foyda qiladigan bir narsa o'rgataymi degan agarda qo'yib yuborsang senga o'rgataman deydi ha o'rgat desa shayton aytadiki agarda joyingga yotgan paytingda oyatil kursini o'qiydigan bo'lsang shu oyatni tugatishingdan alloh subhanava taolo seni qo'riqlab turadigan bir farishtani jo'natadi deydi qo'yib yuboradi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yana so'raydilar uchinchi kuni ma faala bika asiruka ya abu hurayra asiringiz nima qildi ya abu hurayra deganida bo'lgan holatni aytib beradi shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam sadaqaka va huva katub deganlar u o'ta yolg'onchi bo'lsa ham lekin to'g'ri gapiribdi degan demak bu shayton va jinlardan himoya bo'ladi fotiha surasi haqida esa payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahobalardan biri ruqiya qilgan paytda shu kasal shifo topib ketadi qisqa qilib aytgan shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam vama adroki annaha ruqiya deganlar u ruqiya ekanligini sizga kim bildirdi degan qayerdan bilding degan demak shu buyuk oyatlar endi ularga qo'shimcha baqara surasini bosh besh oyati va baqara surasini bir yuz ikkinchi oyati ala mulki sulaymon oyati va yana unga qo'shimcha yunus surasini yetmish to'qqiz sakson sakson birinchi oyatlari va sofat surasini o'n oyati yoki iza zulzilatil ardu zilzalaha shu oyat va hokazo lekin hozirgi aytgan beshta surada ishoning qaysi kasalga o'qimaylik va qaysi kasalga buyurmaylik illo shaytoni qattiq azoblanadi xossadan oyatal kursida jinni turiga qarab masalan jin oshiq oyatal kursida baqara surasida qattiq qiynaladi ba'zi bir holatlar bo'lganki faqatgina oyatal kursiyni o'qib dam solganmiz bir kasal ba'zi bir kasallarga faqatgina oyatal kursiy o'qiladi qattiq azoblanadi boshida bilinmaganga o'xshaydi ya'ni o'zini xuddiki ta'sirlanmayotgandek qilib ko'rsatadi jin lekin ozgina vaqtdan keyin qattiq qiynalib baqirib yuboradi oyatal kursini takror takror o'qing va yana boshqa hozirgi aytilgan oyatlarni ham asosiy shu beshta bu beshta surani har bir namozxon bilsa kerak illo shu amana rasulini ko'pchilik insonlar bilmasada kitobga qarab o'qisangiz ham bo'ladi faqat arab alifbosidan boshqa alifboda o'qishlik harom joiz emas yozishlik ham joiz emas buni ulamolar ijmo qilgan masala buni savollarimizda javob berganmiz demak umumiy olib qaraganda qur'on oyatlari va rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hadislarida vorid bo'lgan zikrlarni aytib ruqya qiling demak bu oltinchi marhalasi yettinchi marhalasi yettinchi marhala endi bu ham oldingi oltitasiga tobe bo'lgan mana bu oltitasini qaysi kasal bo'lsa ham qilishlik kerak endi yettinchisi va undan uyog'i bu hissiy narsalar dunyoviy bir sabablar ulardan jinlarga qattiq ta'sir qiladigan narsalardan allohning qudrati bu suv yoq xosatan zaytun yog'i yoki sedana yog'i va tuz biz deyarli hamma kasallarimizga buyuraymiz va yana bunga qo'shimcha sidr bargi bular qanday qilinadi ular yoningizga qo'yib olasiz masalan deylik bir paqir suv bir bir necha kilo masalan uch kilo yoki besh kilo bir qoplik kichkina besh qoplik tuzlar bor yirik tuz bo'lishlik kerak salatga qo'shadigan mayin tuz emas balki yirik tuz bo'lishlik kerak demak shu tuz keyin zaytun yog'i yoki sedana yog'i ikkalasini qo'ysangiz ham bo'ladi bir kun undan bir kun bundan surkasangiz ham shu narsalar va yana sidr sidrni eng afzali ho'li bo'lganligi ya'ni daraxtdan uzib olib kelib o'qilganligi agarda u bo'lmasa qurug'i ham bo'ladi lekin e'tibor bering ba'zi firibgarlar sidr bargi deb boshqa barglarni o'tkazib yuboradi shuning uchun ishonchli odamdan oling sidrni sidrni tuyilgani ham yoki bargini quritgani ham ikkalasi ham bo'ladi lekin eng afzali endi biz diyorlarda topilishligi qiyin ko'ki ya'ni ho'li demak shu narsalarni oldingizga olib kelib olasiz endi bunga qo'shimcha osma ukol buni tuzligi tuzligi ham bor shakarliligi ham bor tuzligini olib kelasiz endi buni vrachlardan so'ragan holatda qiling agarda siz soppa sog' inson bo'ladigan bo'lsangiz zarar yo'q lekin sizda qandaydir bir kasal bo'ladigan bo'lsa yoki homiladormisiz yoki boshqa bir kasalingiz bormi endi buni so'rang oldin chunki bu kapelnitsa bir marta emas bir necha kun olinadi shuning uchun demak shu narsalarni oldingizga qo'yib olasiz asosiy narsalar suv tuz yog' va sidr bargi keyin unga qo'shimcha boshqa narsalar demak oldingizga qo'yib olasiz imkon boricha shu oldingizga qo'yilgan narsalarni og'zi katta narsa bo'lsin masalan yog'ni biror bir laganga quyib oling suv ham yoki boshqa narsalar ham shunday nima uchun chunki o'qigan paytingizda og'zi kengroq bo'ladigan bo'lsa ko'proq tushadi endi kapelnitsanichi nima qilinadi kapelnitsani chekasini qirqib shu ozgina yonboshlatib bir litrlik bankaga solib chekasini qirqib qo'yiladi ozgina so'ngra o'qiladi endi mikrob tushib qolsachi boshqa narsalar tushib qolsachi desangiz inshaalloh unday bo'lmaydi biz yillardan beri shu ruqyani boshlaganimizdan buyon kasallarga shunday qilamiz alhamdulillah birortasi zarar ko'rmadi lekin imkon qadar ehtiyotni oling eshiklar yopilgan aynaklar yopilgan holatda bo'lsin yoki chang ko'p kirmaydigan joyda bo'lsin ya'ni mikrob bunga kirib qolmasin ya'ni kapelnitsaga demak shu narsalarni yoningizga qo'yasizda hozirgi aytilgan oyatlarni buyuk oyatlarni takror takror o'qiysiz niyatda ham o'zingizga niyat qilasiz va yoningizdagi narsalarga ham niyat qilib o'qiysiz chunki hamma narsa niyatga bog'liq niyatingizni shunday qilingki o'zimga ham ruqya va atrofimdagi hozir qo'yib qo'ygan narsalarga ham ruqya degan niyatda qiling endi bularni qanday ishlatiladi bularni ishlatishlik kayfiyati birinchisi suv suvdan taqriban uch litr ya'ni yuvinishingizga qarab ayol kishi bo'lsa ko'proq chunki sochiga ko'proq ketadi uch litr yoki besh litr olasiz unga anavi tuzdan taqriban bir ikki hovuch qo'shasiz ya'ni namakob suv qilasizda uni isitib ustingizdan qo'yasiz ikki kunda bir yoki uch kunda bir yuvinib turasiz va xuddi shuni gohida sidr bilan ham qilasiz yettita sidr bargini olasiz uni maydalab suvga qo'shib yuvinasiz yoki tuyulgani bo'lsa shu yettita kichkina qoshiqni olib uni suv shu suvga solib yuvinasiz yuvinishlikda ham shampunsiz sovunsiz faqatgina ustidan qo'yasiz ba'zi kasallar biz noto'g'ri tushunib qolganki umuman sovun ishlatishlik to'g'ri emas deb tushunib qolishgan yo'q ishlatsa bo'ladi faqatgina shu sidr bilan yoki namakob suvi bilan yuvinayotgan paytingizda biror bir narsa qo'shmang shampun yoki boshqa narsa bilan yuvinmang faqatgina uch yuzdan quying va yana agarda imkon bo'lsa quyiganidan keyin badaningiz olgungacha kuting artmasdan agarda yo'q og'riqchan bo'lsangiz yoki imkoniyat torroq bo'lsa qiyinroq bo'lsa artsangiz bo'ladi lekin o'zi quriganlikda foydasi kattaroq demak suvni tushundik zaytun yog'i yoki sedana yog'ichi zaytun yog'ini alloh subhanahu va taolo shajaratu mubaraka degan bu zaytun yog'ida subhanalloh shayton jin qattiq azoblanadi insonni ichidagi jin qattiq azoblanadi zaytun yog'ini surkashlikda ham qanday surkaladi boshidan to oyog'igacha biror bir nuqta qoldirmasdan badanini barcha joyiga surkab chiqadi avratlarga xossatan xossatan ichida jin oshig'i bo'lgan kasallar avratlariga orqa oldi va kindiklariga quloqlarini ichiga va burnlarini atrofiga xosladan ya'ni hamma jismiga va shu hozirgi aytilgan a'zolar ham qolmasligi kerak endi ba'zilar aytishligi mumkin bu qur'on o'qilganku qanday avratimga surkayman degan savollar ya'ni berilgan savollar yo'q bu ma'naviy narsa inshaalloh qilishligi bo'ladi va yana eslatib aytamizki yuvinayotgan paytda biror bir tog'oraga yuvinib so'ngra suvni ko'chaga yoki daraxtlarni tagiga to'kib yuboring hojatxonaga ketmasin nimaga chunki bu ulamolar qaytargan narsa ho'p demak zaytun yog'ini olasizda kechqurunda yotishdan oldin butun jasadingizga surkab chiqasiz biz kasallarni holatiga qarab har xil surkashlikni buyuramiz ba'zilarga bir mahal ba'zilarga ikki mahal ba'zilarga yetti yoki to'qqiz mahalgacha surkashlikni buyuramiz to'g'ri qiyin lekin jin qattiq azoblanadi lekin shu kechqurun ertalab va abed mahallari surkashlikda inshaalloh uch mahal ham jinga qattiq azob beradi sedan yog'i ham xuddi shunday sedan yog'ini agarda bu yog'da soch yoki soqol to'kilib ketishlik xavfi bo'ladigan bo'lsa unda shu bo'ynidan pastiga surkaladi lekin biror bir joy qolmagan holatda ya'ni bo'ynidan past biror bir joy qolmagan holatda tuzda nima qilinadi bu ham jinga qattiq ozor beradigan qattiq azob beradigan omillardan u qanday u tuzni shu ruqya qilingan tuzni ustida uxlashlik bu albatta ehtiyot bo'ling agarda siz sovuqchan bo'ladigan bo'lsangiz ustiga sal qalinroq biror bir narsa solib oling o'zi biz kasallarga qanday aytamiz aytamizki masalan bir matras uni shu yotadigan joyingizga bu matrasni ustiga yostiq qo'yasiz va yostiqni ustiga biror bir lata to'shaysiz prostinaga o'xshagan narsa to'shaysiz yostiqni ustiga ham solasiz buni undan keyin ikki hovuchda hisoblaganda uch hovuch tuzni olib to boshingizdan yostig'ingizdan boshlab to oyog'ingizgacha sepib chiqasiz va yana uni ustiga biror bir yupqa napiz narsa solasiz hozir sababi nima uchunligini aytaman so'ngra uni ustida uxlaysiz endi ba'zilar bor sovuqchan haqiqatdan tuz sovuq sovuqchan bo'ladigan bo'lsa shu ustiga qalinroq narsa solib olsa bo'ladi lekin qalin narsa bo'lib ketishligi ham to'g'ri emas ya'ni foyda bermaydi ko'rpa yoki to'shak solib olishligi foyda bermaydi lekin sal qalinroq narsa solib va tuzni ham sal ozroq sepib yotsa bo'ladi agarda bu tuz zarar qilayotgan bo'lsa yotmang sizni jasadingizga zarar qilayotgan bo'lsa va sizni qandaydir bir kasalingiz bo'ladigan bo'lsa shu sizga zarar qilayotgan bo'lsa yotmang chetlaning bu narsadan hozir aytilayotgan va boshqa aytiladigan hamma darmonlarni hamma giyohlarni agarda sizni kasalingizga zarar qilayotgan bo'lsa darhol bu narsani to'xtating demak shu tuzni ustida uxlaysiz jinni turiga qarab va insonni holatiga qarab jinni turiga naviga qarab har xil ta'sir qilishligi mumkin masalan xuddiki jasadingizda biror bir narsa yurganga o'xshab xosatan shu belingiz shu yotgan tarafingiz yoki igna sanchilganda sanchilishligi mumkin yoki qichishligi achishligi mumkin bu shu jin qiynalayotgan bo'ladi gohida esa inson o'zini yo'qotib qo'yishligi mumkin qattiq jin qiynalib ketganidan ya'ni inson hushidan ketib o'rniga jin chiqib qolishligi mumkin xuddi shu zaytun surkagan paytda ham bo'ladi lekin bu holatlar bizni o'zimizni tajribamizda nodir bo'lgan holatlardan demak shu tuzni ustiga yotiladi har kuni to ana shu tuzalib ketgunga qadar yotiladi agarda sovuq bo'lib ketsa boya aytganimizdek sal ozroq sepishligi va ustiga sal qalinroq narsani to'shab keyin uni ustiga yotishligi mumkin endi ertalab turgandan keyin nima qiladi u tuzni to'kib yuboradimi boya nima uchun ikkita prostina solish kerak dedik chunki birinchisi tagidagi shu ertalab turgan paytingizda shu latadagi tuzni to'plashlik oson bo'lishligi uchun agarda to'shakka yoki matrasga soladigan bo'lsangiz ertalabda uni to'plashlik qiyin bu latada bo'lsa olasizda yana bir paketga solib qo'yasiz ertasi kuni yana xuddi shu tuzni solib yotasiz to'kib yubormang isrof bu agarda ozayib qolsa yana ozgina qo'shib qo'shib ishlatasiz endi ustidagichi ustidagi yotgan paytingizda kechasi inson uxlagan paytda o'ngga chapga buriladi boshqa bo'ladi shu paytda tuz shashilib ketmasligi uchun demak tuzni xuddi shu holatda ishlatiladi va yana yuvinishlik uchun ham ozgina qo'shadi endi siz ruqiya qilgan yana suv qoldi kamida ikki uch litr iching ovqatingizga qo'shing choy qilib iching xullas ichadigan narsalarga hammasiga qo'shing hozir aytilgan narsalarni qancha ko'p qilsangiz shuncha o'ziz uchun foyda kapelnitsani nima qilinadi kapelnitsani esa biz ko'p kasallarga beramiz chunki u qonni yuvadi endi ruqiy qilinganidan keyin yana tuzlik tuz esa jinga yoqmaydi uni insonni masalan sog'lom inson bo'ladigan bo'lsa uch kun ketma ket olib yana bir haftadan keyin ya'ni uch kun ketma ket olsa foyda bo'ladi inshaalloh va yana hozir istifrog ya'ni qayd qilishlik muolajasi ham bor bu narsani aytadigan bo'lsak bu doimiy qiladigan narsa emas lekin hozirgi aytilgan hammasi xosatan oltitasi hamma kasal qilishligi kerak bo'lgan undan keyingilari esa shunga tobe bo'lgan va buni ham hamma kasallar va hamma sehr turlari qilsa manfaatlanadigan muolajalar demak inshaalloh shu yerda darsimizni yakunlaymiz inshaalloh biror bir narsa yodimdan ko'tarilmadi degan umiddaman agarda ko'tarilgan bo'lsa keyingi darslarimizda inshaalloh bayon qilib o'tamiz alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'zining dinida sobit qadam qilsin va qilayotgan ibodatlarimizni qabul qilsin kasallarimizga shifo bersin sog'larimizga esa bu dushmanlardan ya'ni jinlardan ko'rinmas dushmanlardan o'zi panoh bersin subhanakallohumma va bihamdik nashhadu an la ilaha